o pripremi za smrt i ono što nas čeka nakon nje. To su trenuci zasigurno koje će sve jedan od nas da doživije. Prije ili kasnije. I to su trenuci koje niko od nas ne poznaje kada će mu doći. Zato s pravom svaki vjernik i vjernica koji žele sebi uspjeh, spas i na tunjalku i na hiretu trebaju žuriti sa tom pripremom, da se pripreme za taj dan. Kako bi mu uz Allahu dozvolu taj dan bio najsretniji dan na životu, u životu na dunjalku, na ovom dunjalku. Kada mnogi drugi oko nas budu plakali da se mi radujemo, da nam to bude najradosniji dan. I u tom našem zadnjem predavanju bilo je, dakle, na kraju nekoliko savjeta kako se pripremati. Da bi čovjek uz Allahovu dozvolu s ovog dunjalka otišao na lijep način. Da bi doživio lijepu završnicu. Pa smo spomenuli nekoliko tih, dakle, dijela, radnji, postupaka u kojima treba čovjek ustrajavati. Svakako, nije to samo da se jedan put učini gotovo, već u tome čovjek treba da provodi svoj život. Od iskrenog obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, bogobojaznosti, dakle sve ono što je Allah naredio, sve ono što je Allah zabranio da se to što je naredio čini, što je zabranio da se ostavi i da se time obožava samo on, da se traži njegovo zadovoljstvo i da u tome čovjek provede svoj život cijeli, dakle da ustrajava na tome, da ima lijepo mišljenje o svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, da mnogo uči dovu, ispomenuli smo dakle određene dove koje islamski učenjaci preporučuju, da bi svaki vjernik i vjernica trebali na seždi da uče te dove u kojima se takle traži od Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa završnica, u kojima se traži od Allaha subhanahu wa ta'ala postojanost na pokajanju, da nam Allah omogući da se pokajemo iskreno za sve svoje grijehe prije naše smrti jeli, i slično. Uglavnom spominjali smo ta određena djela. Kako čovjek može da doživi lijepu završnicu, isto tako može da doživi lošu završnicu. Kao što se neki spremaju za lijepu završnicu, da odu sa ovoga svijeta na lijep način, sa lohim zadovoljstvom i oni zadovoljni svojim gospodarom, ima ljudi koji zasigurno doživljavaju lošu završnicu. I večeras ćemo nešto progovoriti o tome. I moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da nas udalji od ovakve završnice loša završnica, kako se kaže sulu hatime, jeste dakle da čovjek preseli, da ispusti dušu, da umre u lošem stanju. U stanju, dijelima, s riječima koje Allah ne voli, s kojima Allah nije zadovoljan. Da umre u situaciji koju Allah ne voli. U dijelu koje je Allahu subhanahu wa ta'la mrsko, prezreno. Kaže, islamski učenjak, veliki islamski učenjak Siddiq Hasan Khan <clears throat> rahimahullahu ta'ala u svome vrijednom dijelu jaqadatu uli ili i'tibar postoje dva stepena loše završnice postoje dva stepena loše završnice pa kaže prvi stepen koji je daleko, daleko gori od drugog prvi stepen da srcem onoga koji je na samrti. Dakle, da srcem čovjeka koji umire predvlada, nadvlada njegovim srcem sumnja u Allaha. Da čovjek na samrti počne da sumnja u Allaha. Da počne da negira Allaha. Da počne da se žali na Allaha subhanahu wa ta'ala. Da počne da sumnja u Allahu odredbu. imate dosta ljudi koji kada ih snađu smrtne muke. Allah i svoje mudrosti daje ljudima završetak kakav on hoće, odnosno smrtne muke kaka, kakve on hoće. I zasigurno jedan od razloga, kako je to spominjano u šerijatskim tekstovima, jeste da svoga roba očisti. Ali isto tako da ispita, čak i u tim zadnjim trenucima. Pa možete čuti i čuli ste vjerovatno da ima ljudi koji kažu Bože, ako te ima, daj mi smrt. Ili mi daj mi izličenje. Ovako kažu. Bože, ako te igdje ima, daj mi smrt. Nemoj da se pati. Koja je svrha ove patnje? Koja je svrha ove boli? Na samrti tu govori. Dakle, da čovjekovim srcem predvlada, nadvlada sumnja negiranja Allaha subhanahu wa ta'ala, Poricanje Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže ovaj šeh Sidik Hasan Khan, pa da između njega i Allaha se postavi pregrada i da bude zauvijek udaljen od Allaha i Allahove milosti i da vječno boravi u džahennam. Ovo je zasigurno najgori stepen loše završnice. I kaže drugi, koji je blaži, ali isto tako opasan. Drugi stepen loše završnice koji je blaži, ali isto tako opasan, da srcem onoga koji umire, koji je na umrlu nadvlada ljubav za nekom dunjalučkom stvari, za nekim dunjalučkim slastima i strastima, pa da u trenutku ispuštanja duše u njegovom srcu ne bude ništa drugo do ljubav prema toj dunjalučkoj stvari. Pa da umre na tome, priželjkujući, i da ljubav, želja za tom dunjalučkom stvari bude pregrada između njega i riječi la ilaha illallah pa bude prizivao ono u čemu je provodio svoj život. To dunjaločko uživanje. Čašicu, cigaru, muziku, pjesmu, da mu se pusti i to bude pregrada između njega i riječi la ilaha illallah. Kada se bude pozivao <clears throat> da izgovori riječi la ilaha illallah, on će nešto drugo izgovarati. Izgovarati ono u čemu je provodio svoj život. Zbog ovoga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kako bilježi Imam Buharija el a'malu bil khawatim. Djela se vrednuju po završnicama. Djela se vrednuju po završnicama. Također je rekao kako bilježi Imam Tabarani i Šejh Albani ocjenjuje cijenjenju vjerodostojnim u Sahihul Džamiju hadis kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem la tu'jabu bi amali amilin hatta tanzuru bima yuhtamalu Nemojte da se divite ničijem dijelu. Sve dok ne vidite kako će on završiti svoj život. Sve dok ne vidite u čemu, na čemu će mu biti zapečaćen njegov život. U čemu će završiti svoj život. Nemojte se nikome diviti njegovim dijelima. Posebno ga hvaliti. Hvalisati sa slično dok ne vidite završnicu. Dok ne vidite završnicu. Zbog svega ovoga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najčešće učio to Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala din. O ti gospodaru moj koji okrećeš srca učvrsti moje srce u tvoje vjeri. Zbog svega ovoga, niko, i vidjet ja spomenite neke primjere, a izostavio sam mnoge, da me ne biste ulažu rivali. Šta se dešava i šta ljudi govore na samrti, šta knjige i oni koji su pristovali umiranju određenih ljudi, gasuljenju i ostalo, šta su sve vidjeli kod ljudi na njihovim tijelima. Ali čovjeka čita da nema tog seneda, lanca prenosilaca, rekao bi, teško da se ovo stvarno desilo. Ali se desilo. Zbog svega ovoga, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je govorio Allahu moj, ti koji okrećeš ljudska srca, moje srce učvrsti u tvojoj vjeri. Kad je on to govorio, to je bila njegova najčešća dova na srdi. Koliko trebamo mi? Njemu su oprošteni svi grijesi. Najbolje je stvorenje. Najbolji dio u džennetu Fjerdeusu je za njega obećan. Posebno mjesto, Meqal Mahmud. Posebno mjesto kojeg je dostajan samo jedan Allahov rob. Inša Allah, to će biti on za to mjesto. I toliko opet za sebe se boja. Prošli puta sam spomenuo hadis Anas ibn Malik. Anas ibn Malik radijallahu ta'ala prenosi ovaj hadis. Hadis kada je došao Allahov poslaniku alihi sallam i čuo te riječi rekao Allahov poslaniče zar se bojiš za nas mi smo povjerovali u tebe i mi te slijedimo zar se bojiš za nas kaže doista su sva ljudska srca između dva Allahova prsta i on ih okreće kako hoće i on ih okreće kako hoće zbog svega ovoga Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam neizostavno zbog čega su pojedini islamski učenjaci rekli da je to fard namaza, ruk namaza, Prije predaje selama učio dovu Allahumma inni a'udhu bike min adabi nar wa min adabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih dajjal Allahumma ya tsa utječem od kaburskog azaba, od e, džehennemske patnje, od kaburske patnje, od kušnje života i smrti. Kažu učenjaci kušnja života jeste ono što nas mnogo šta snalazi u životu na ovom svijetu, a kušnja smrti jeste ta završnica, utječem ti se od loše završice. Od toga da me iskušaš, jeli, na samrti. Pa da loše završi. I utječem ti se od zle kušnje Mesihan Dejjal. I pogledajte, dakle, Jahannam, Kabur, slušali smo o Kaburu i Mesih Dejjal. Sve su to posebne kušnje. Mesih Dejjal najveća kušnja na Dunjaluku. Zatim u Berzehu Kabur, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam Buhari i Muslimu, stoji da je rekao meni je posebno dakle objavljeno da ćete se iskušavati, ispitivati u kaboru kao što ćete biti ispiti, ispitani kušnjom deđala. Kao ili slično. Isto ili slično. I, e, da ne govorimo o patnjama džahnama. I dakle tu se onda spominje i umiranje. Zajedno sa tim stvarima spominje se dakle i loša završca, odnosno završca na ovom svijetu, dakle ta kušnja nije nimalo lahka. I za nju se treba čovjek pripremati. Neka ne misli onaj koji je prohabavao u životu svemu i svačemu da može lahko da završi. Vidjet ćemo, spomenut ću nešto vrlo malo. Da su ljudi po svojoj spoljašnosti bili dobri i daleko od njih. Ali na samrti nisu mogli izgovoriti riječi la ilaha ilaha. Govorili su nešto drugo. Sufjane Theuri, rahimahullahu ta'ala, u svoje vrijeme, kada je živio, bio je najučeniji čovjek u hadisu. Čuvar sunneta, emirul mu'mininu hadisu najveća deređa koja se može postići u traženju hadisa, učenjaci hadisa koju mogu postići. Govorio bi, dakle takav učen, čovjek, učenjak poseban, govorio bi, bojim se da je moje ime u Levahim Mahfuzu, u glavnoj knjizi upisano kao nesretno ime, kao nesretnik. Bojim se da sam upisan kao nesretnik. Bojim se da mi se pred moju smrt ima ne iščupa iz mojih prsa. Sufjane Seurije koji bi znao noću cijelu noć provesti u namazu, noćnom namazu. Kada bi se zaučio ezan za sabah, digao bi svoje noge uzid malo, da mu se krv vrati. Malik ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala, klanjao bi noć u cijelu noć bi provodio namazu. Pa dok bi učio Kur'an i obraćao se Allahu subhanahu ta'ala u dovi, govorio bi, gospodar moj, ti dobro znaš stanovnike dženneta i stanovnike džehennema. Ti znaš, Allah posjeduje sveobuhvatno znanje. Prije nego nas je stvorio, znao je ko će od nas u džennet, ko će od nas u džennet. Kaže, ti dobro poznaješ stanovnike dženneta i stanovnike džennema. Gdje je Malik? Među kojima je Malik? Čuje konja. Cijelu noć provodi u namazu. I kaže, gdje je Malik? Među kojima je Malik? Hej, da mi jednu noć, dvije noći provedemo cijelu u namazu. A ne bi nam niko bio ravan. Ne bi nam niko bio ravan. Koliko bismo se uzohovali oholimo se, nemamo pri sebi dijelo, šta da imamo? Gdje bi nam bio kraj? Gdje bi nam bio kraj? Zato, dakle, trebamo se pripremati. Ove kušnje, dakle, čekaju zasigurno svakog od nas. I niko od nas ne može biti siguran da će, jel, lijepo završiti. Lijepo završiti. Makar imao, imao dijelo. Kaže Imam El Kurtovi, Rahimahullahu, telo prelijepo. U svome dijelu je tetkira. Nemoj da se obmanjuješ svojim imanom, makar bio i velikog imana, jake vjere. Ne obmanjuj se svojim namazom, ne obmanjuj se svojim postom, ne obmanjuj se svojim dobrim dijelima, jer iako ti činiš ta dijela, ti si taj koji čini ta dijela, to je Allahovo davanje. To ti Allah dao. To je Allahova blagodat tebi. Da se Allah nije smilovao, ne bi ti to mogao učiniti. Ne bi ti, hajde probaj. Ako ti Allah nešto ne da da učiniš, ne možeš. To je Allahova blagodat prema tebi. Budi zahvalan. Nemoj da se time hvališeš i obmanjuješ. Budeš li se hvalio, kaže Ivan Kurtovi, budeš li se hvalio, hvalisao time, ti si poput onoga koji se hvali nečim tuđim. Kao što kaže narod kod nas, kiti se tuđim perjem. To je Allah ti dao. To ti ne bi mogao, da ti Allah nije dao, ne bi ti to mogao učiniti. Nemoj da se hvališ. A kaže, možda ti se to i oduzme. Budeš li se hvalio. Možda ti Allah tu svoju blagodat oduzme od tebe. Možda te Allah iskuša. Kaže koliko je samo cvjetnih bašta preko noći bilo uništeno. Pa su ujutro osvanule opustošene. Vjetar nesnosni. Snašao ih i ujutro su osvanule opustošene. Tako kaže isto ima ljudi koji za noć je sa velikom vjerom, sa jakim imanom, sa srcem punim svjetla, punim svjetla, nurem, pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala ujutro osvane crno, tamno, u grijehu prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato nemoj da se obmanjuješ. Pogledajte, činili su dobra djela. Mi ne možemo se porediti naša djela s njihovim djelima. Ali opet su upozoravali, dakle, na ovu, na ovu <clears throat> obmanu. Kao što sve ima svoje simptome, pokazatelje, isto tako i loša završnica ima svoje simptome, pokazatelje, jeli, po čemu se može koliko toliko zaključiti da čovjek nije završio na lijep način. Određeni simptomi pojavljuju se na samrti, na umrlu. Nešto od toga se može vidjeti i nakon smrti, kada se gasuli čovjek. Nešto kod ukopa, nešto nakon ukopa. Pa jedan od najčešćih razloga loše završni, o, o, simptoma loše završce jeste kada se čovjek postiče i čovjek te čuje kada ga postičeš da izgovori la ilaha illa, ne može da izgovori. Ili izgovara nešto drugo. Ili čak ima ljudi koji govore te riječi meni ne mogu ništa pomoći. Ili ima ih koji govore ja ne vjerujem u te riječi. Bilježi Hafiz ibn Rajab al-Hambali, rahimahullahu ta'ala, u svome vrijednom dijelu džamiju, u Lumil wal-Hikam. To je najbolji komentar na onih 40 nevije hadisa. Kod nas je prevedena uh, skraćena verzija toga buđenja ambicija. Skraćena verzija njegovog komentara. Povelik komentar. Od Abdulaziza ibn Ebi Davuda. Spominje se, kaže, bio sam, pristupao sam umiranju jednog čovjeka. Došao sam da ga obiđem. Čovjek je bio na samrti, pa su ga posticali da izgovori riječi la ilaha illa. Dakle, propisano je zbog riječi, čije riječi zbog riječi Allahov poslanika alaihi sallam. Čije riječi zadnje budu la ilaha illallah, on će ući u džennet. Čije riječi zadnje, dakle, u životu budu la ilaha illallah, on će ući u džennet. Zato je propisano da se od čovjeka traži da kaže reci la ilaha illallah, muhamda rasulullah. Ako se može tražiti od njega, to je najbolje. Reci. A ako čovjek nije toliko pri dolazi povremeno, onda se sjede pored njega, pored njegove glave i polako se govori la ilaha illallah, muhamda rasulullah. La ilaha ilaha muhammed rasulullah. Ne bi on kada te čuje, ponovio. Ako ponovi, ništa više ne govori. Neka nikakav govor se više ne priča. Ako je čovjek to rekao, neka to ostane u njegove zadnje riječi. Ako se vidi da je kraj. Ne govori ništa drugo. I prisutni, kod nas znaju ljudi doći da obiđu bolesnika, smiju se. Pričaju o trgovini, o kravama, o ovcama. Niko njega ne postiče u kakvom se halu nalazi, kako ide, da se malo čovjek ohrabri, da mu se ulije nadao u milost. Niko o tome ne govori. Ljudi ovam okrenu se, pričaju sa drugima. Na dženazi pogotovo donesu tabut, puše pored tabuta, piju sokove, tamo se postavi sokovi kahve. Priča se o dunjalku. Niko ne uzima i breta iz toga. Sutra će i on biti u tom tabutu. Kaže, bio sam, došao sam, Čovjek je umirao, bio je na samrti, došao sam da ga obiđem i zatekao sam ljude. Pa ga je jedan posticao, tražio od njega, reci la ilan, reci la ilan, šuti. Reci la il, da bi na kraju kada je trebala duša da izađe iz njegovih usta reklo. Dakle, to je to. Mnogi kada citiram ovaj hadis, čije zadnje riječi budu la ilahe illallah uće u dženet, la ilahe illallah uće u dženet, kažu ne, vi ste morđije, Vi mislite da je samo dovoljno reći la ilaha illa, da čovjek ne mora ništa rati. Ne, čovjek mora da radi zasigurno, ali ne, neka ljudi ne misle da će tek tako lahko moći reći la ilaha illa. Samo onaj koji je živio na la ilaha illa, dakle svoj život proveo, on će moći izgovoriti. Onaj koji je bio daleko od ovih riječi u svome životu, neka zna, ovaj, kada je trebao da ispusti dušu, iz njegovih usta je rečeno huve kafirun bimatakul. On ne vjeruje u te riječi. On je kafir u te riječi koje mu ti govoriš. Nije mogao tek tako lako. Nije to, evo, meni dženneta. Izgovori, nemoj ništa rad, dok na samrti lahko pročitaću, la ila la reću i gotovo ući u džennet. Ne može se to tako, draga moja braća. Već je njemu nastupio ahiret. Već je njemu došao melek smrti. On više ne vlada svojim razumom. Samo onaj koji je ustrajavao u zikru, ustrajavao i badetu Allahu subhanahu wa ta'ala, njemu će jezik da nastavi da veliča Allaha subhanahu wa ta'ala u tim zadnjim trenucima. Jedan od svehova iz Hasima, Abdurrahim Tahan, <clears throat> spominje na jednom svom predavanju, koji govori o ovome strahu od loše završnice. Slučaj jednog mladića, bio je udes, težak udes, saobraćajni udes, i stradao je ovaj mladić nije odmah umro. Ali, dakle, bio je težak udes i uskoro je nakon tog udesa i umro. Pa su došli ljudi, čovjek je, dakle, bio u džami, klanjao svih pet vakata. Nakon određenih namaza sa svojim prijateljima, babima, kada bi klanjao, učio bi Kur'an. I desio mi se saobraćanje udes. Pa su došli ahbabi, čuli, požurili, oni s kojima je klanjao. Čak je jedan od njih donio njegov mushaf u kojem je on učio. Pa su ga posticali na riječi la ilaha illa, la ilaha illa. Da bi on na kraju rekao, iz njegovih usta je rečeno, on ne vjeruje u taj mushaf i te riječi la ilaha illa. Vidjet ćemo na kraju zbog čega, jedan od razloga, zbog ovakvih riječi. Dakle, niko ne, ne može da bude siguran. Niko. Dakle, pojedini govore, ne vjerujem ja u te riječi. Pojedini ne mogu da izgovore. Pojedini kažu, ama ništa to više meni ne koristi. Daj ti da ja svoj život privedem na grijehu kojeg sam ustrajavao da činim slično. Dakle, to je zasigurno jedan od alameta, simptoma, pokazatelja loše završnice. Kod gasuljenja, uglavnom se kod takvih ljudi mijenja boja kože. Uglavnom lice pocrni. Lice dobije nekakav prestravljujući izgled. Čovjek bježi, prepadne se. Koga gasuli od jedan put, kada se promijeni njegova boja kože, bježi, pobježe, prestravi se od njegovog izgleda. Dešava se kod pojedinih da krv izlazi iz očiju i ostalo. U kaboru spominju, dakle, brojna kazivanja da se ljudi prevrnu u kaboru. Okrenu ih prema kibli, kasnije se prevrnu. Spominje se, dakle, istinito kazivanje. Nisam htio da vam mnogo spominjem. Bojate da neko ne, ne misli da je laž. Jedan, možda ste i čuli za ovo kazivanje, koji je bio poznat i kasnije pričao o tome mnogo, otkopavao je muslimanske kaburove. Kada god koji musliman umre, on dođe na dženazu. Pogotovo ako su bile dženaze iz bogatih porodica. Dođe i prati ukop, kad se završi ukup, ljudi odu u kući, tu veče dođe od kopa kabur. Kaže, što si to radio kad se pokajao? Hiljadu kaburova, kaže, ja sam otvorio. Iskidao skidao sam ćefine. Pogotovo iz bogati porodica kupi dobre ćefine. Skidao platno i skidao koliko bi bilo zlatni zubi, skidao. Pa kaže, što si prestao s tim poslom. Šta te natjerao? Kaže, hiljadu kaburova sam otvorio. I toliko dženaza sam prisutuo ovo sve jedan od njih je bio okrenut prema kibli. Nije kao kod nas. Kod nas se ljudi stavi na leđa. Kod nas se ljudi stavi, jeli, tabut se donese, stavi se na leđa, desna strana, tijela bude okrenuta prema kibli, malo podbace grumen zemlje pod tabut, et je makar malo, ma nije to ništa zakrenut prema kibli. Dakle, je kako bi trebalo da se kopa, jeli ispravno, da se prsima bude okrenuto prema kibli. Dakle, kibla je ovamo da nastave ovako na desni bok i da prsima budemo okrenuti prema kibli. E on kaže, ja sam hiljadu ženaza pristovao, svi su tako ostavljeni. Kad sam ih otkopao na večer, bili su okrenuti na lijevu stranu. Od kible. Jer nisu bili i u svome životu okrenuti prema kibli. I pogotovo kod nas. Svakom se klanja ženaza. Klanja on, ne klanja on za vrijeme svoga života. Nisu bili tokom svoga života okrenuti prema kibli. Nisu bili od klanjača. Pa je Allah dao, Allah daje. Što god on hoće kome god hoće. Kaže, našao sam im sve okrenute na drugu stranu. I mnogo šta drugo. Poznat vam je također slučaj, čini mi se sam pričao prošli puta i spominjem, i to je za Ibrata slučaj. Kod Buharije, kod imama Buharije, od Enesa ibn Malika, slučaj onog jeli, kršćanina koji je prihvatio islam iz plemena Benu Neđar, prihvatio islam za vrijeme Allahovog poslanika, alihi salatu sam i bio pisar njegov, pisar objave bio. To nije mala stvar, to je najčasnija zadaća da pišeš Allahov govor. Kada je Allahom poslaniku alaihi sallam dolazio Melek Džibril sa objavom, on je bio jedan od pisara, pisao je objav Iz usta Allahov poslanika alaihi sallam naučio suru Al-Baqara i Ali Imran na Ali Imran na pamet. Bio hafiz sura Al-Baqara i Ali Imran. I kasnije se odmetnuo, postao kršćan ponovo. I njegovi ga željno dočekali ostavio islam. Eto, vidite da islam nije dobra vjera. Da je bila dobra, ostao Ostavio našu vjeru, otišao u islam, mislio da je bolja, evo, ostavio ponovo islam. Vidite da je naša bolja vjera. I kogod se poigrava na ovakav način sa islamom, daje drugima do znanja da islam nije kako treba. Međutim, nije dugo proboravio kod njih. Umro je. Pa su ga ukopali u kaburu. Dakle, Buharija bilježi, hadis vjerodostan, bez imalno sumnje ukopali ga u kabur da bi ga sutradan zemlja izbacila. Našli bi ga na površini zemlje. Pa su rekli, to je dijelo Muhammeda i njegovih drugova. Krivo im je bilo što je ostavio njihovom vjeru. Pa su došli i izbacili ga. Poslanik sallallahu alaihi sallam mušrike mnogobožce ukopavao u zemlju. I propisano je bilo koga, kogod umre, koji, dakle, nemusliman, makakav bio čovjek, propisano je, dakle, to je Allahov sunnet, Allahov zakon prema svim ljudima da se ukopaju u zemlju. Oni mušike, mogobose ukopava u zemlju. Kaže, ovo je dijelo njegovo i njegovih drugova. Krivo im je bilo što su napustili, što je napustio islam. Kaže, ukopajte ga još dublje. Iskopajte kabur još dublje, pa ga ukopajte. Međutim, drugo jutro su ga opet našli na površini. Ukopajte još dublje, treće jutro. Kad su ga još jedan put zakopali, četvrto jutro kad su ga našli, rekli su ga, ostavite ga. Nema za njega kabora. Pa ne znam ti koliko kabura ukopamo ga, njega će zemlja izbaciti. Dakle, sve su to simptomi loše završnice. Koji su razlozi koji dovode do toga? Dakle, zasigurno jedan od najčešćih razloga jeste neispravno vjerovanje. Neispravno vjerovanje, pogrešno vjerovanje. Ako dakle čovjek uopće vjeruje, svakako nevjerovanje, nevjerstvo, loša zdravstva mu se piše, sigurno. Ali što se tiče nas, dakle, trebamo voditi računa o svome vjerovanju. Neispravno vjerovanje, neispravno ubjeđenje i obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala novotarijama. Jedan je od razloga koji vode do loše završnice. Zato se svaki vjernik i vjenca moraju podučiti ispravnom vjerovanju. I kod nas i širom svijeta, dakle, postoje svakakva vjerovanja, svakakva ubjeđenja. Ima ih koji kažu da je dovoljno da čovjek spozna svojim srcem Allaha. Ima ih koji kažu ja sam vjernik u srcu, ja nikome ne činim zlo. Ima ih koji kažu dovoljno što ja kažem la ilaha illa Muhammedu Rasulullah. Draga moja braću, to ništa ne koristi. Čovjek da bi ispravno vjerovao mora da bude vjernik u svome srcu, na svome jeziku i u svojim dijelima. Svoj iman mora da potvrdi svojim srcem, mora da potvrdi, očituje svojim jezikom i mora da dokaže svojim dijelima. Bez ovog troga nema imana, nema vjere. Onaj koji tvrdi da vjeruje u Allaha, to mora potvrditi i jezikom i to mora dokazati svojim dijelima. Ne može reći, nema drugog Boga osim Allaha i ja svjedočim da je Muhammed Allah, poslanik i meni je dovolj. Ne, to moraš dokazati dijelima. I postoje brojni dokazi, ovome je najviše dokaza u Allahove knjize i sunetu Allahovog poslanika alihi salacom, jer je to najbitnija stvar. Zato neka se ljudi ne zamajavaju, neka ne misle dakle da će ih samo reći la ilaha illa moći spasiti. To je bilo na početku Islama i oni koji su umirali na početku Islama prije nego li su došli propisi. U neki nije bilo propisa. Pozivalo se u la ilaha illa Muhammed Rasulullah. Ko je umro tada kao musliman, to mu je koristilo. Kasnije, kada su došli propisi, kada je upotpunjena vjera, Kada je došao u namaz i nakon namaza ostali propisi upotpunjena vjera, ne mogu koristiti la ilaha illa. Ti riječi će njima koristiti na početku i koristit na kraju ovog zemana. Kada se dignu svi propisi, kada se zagube svi propisi od vjere. Kada ne bude namaza, kada ne bude osim riječi la ilaha illallah. Biće ljudi koji će govoriti riječi la ilaha illallah, neće znati šta znače te riječi. E tada, takve će spasiti riječi la ilaha U ovom našem vremenu, kada ima znanja, kada vidimo ljude praktičare koji praktikuju vjeru, kada se moramo, možemo vrlo lako upoznati s vjerom da nam koriste te riječi, sigurno neće. Zato, dakle, trebamo se upoznati ispravnom vjerovanju. Šta je ispravno vjerovanje? I biti što je god moguće udaljeni od novotarije. Upoznati, dakle, vjera kakva je objavljena Allahovom poslaniku, alihi salucom, i takve se vjere držati. Čitate zadnje ajte, ili tako, čitate sura Al-Kahf, zadnje ajte sura Al-Kahf. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Reci, o Muhammed, zadnje ajte sura Al-Kahf. Hoćete li da vas obavijestimo onima čija će djela propasti? Čija će djela biti ništa? Dakle, djela radili su, ali će propasti. Alladine dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Oni čiji je život na dunjalku bio izgrađen na krivom putu, na stramputici, ne na Kur'anu i sunnetu. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, a smatrali su da ono što čini da je dobro. Smatrali su da ono što čine od dijela da je dobro. To su novotarije, braće. Niko ne čini novotariju osim iz ubjeđenja da ga ona približava Allahu subhanahu wa ta'ala. Eto, sve ove novotarije u nas u narodu što se čine odlazak na Ajvatovicu, odlazak u djevojačku pećinu i slično, kod turbeta ovdje i onda, ljudi misle da se time približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala, da im to koristi, da se njihova dova tu sigurno prima, da ih badet na tim mjestima bolje, za ne kažu mali hađ. Iz ubjeđenja, međutim šta? ahsarine amala, čija će dijela propasti. U prahi pepe biti pretvoreno. Zato dakle svakom vjerniku i vjernici koji žele sebi uspjeh, spas na dunjanku, jeste da se upoznaju sa ispravnim vjerovanjem i sa onakvom vjerom kako je objavljena Allahom poslaniku alihi sallam. Zbog čega je došao? Ako ćemo mi opet od sebe izmišljati i badet i obožavati Allaha kako god hoćemo. Zbog čega je došao? Svoje 23 godine 23 godine svog života proveo u pojašnjavanju vjere, pa zar u trenucima smrti, na pa samrti nije pozivao, govorio namaz, namaz, čuvajte namaz, čuvajte one koje imate u svojoj vlasti, žene, djecu, pazite na njih, pazite na svoj namaz. Do kraja svoga života pravilo je u pojašnjavanju, pozivanju vjeru. I sada dođe ova ili ona i kaže ne, treba ovako. Ja mislim u ovom vremenu da je bolje ovo činiti, da je ovo preče i slično. Čitajte početak sure El Hujurat. Onaj koji izdiže svoj glas iznad glasa poslanika. En, tuh, tahbeta amalukum wa antum la tešurun. Da vaša dijela ne bi bila poništena da vi to ne osjetite. Hm? U tom drugom majicu sura El Hujurat. O vjernici, nemojte izdizati svoje glasove iznad glasa poslanika. I nemojte ga dozivati, nemojte ga smatrati jednim od vas, kao što ste vi, da je on običan čovjek. On jeste čovjek, ali je odlikovan objavom i posebnom zadužbenom zadužen. Da vaša djela ne bi propala, da vi to i ne osjetite. Nemo izlizati svoje mišljenje, svoj stav, svoj glas iznad poslanika. On je bio nadahnut objavom, on je bio podržan objavom. Ono što je najbolje za nas, Allah mu je objavio i rekao da nam dostavi. I on je sada mi smatramo da je nešto bolje. E čuvaj se da tvoja djela ne budu poništena. Zatim zasigurno vezanje srca za nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Srce ima svoga jednog jedinog gospodara. I ono odbija osim da se veže za njega. Onaj koji bude vezao svoje srce za nekoga drugog, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, zasigurno će živjeti nesretnim životom. I nema šanse da na lijep, sretan način završi na dunjavu. Nema šanse da čovjek, vezajući se za nekoga drugog, bude smiren. Ako bude smiren, ako bude živio lijepim životom, to je kratkotrajno. Nakon toga dolazi muke, nakon toga dolaze problemi, nedaće. Ljudi se vežu za žene, ljudi se vežu za imetak, za novac. Spominje se jedno kazivanje da čovjek nije imao nikoga, nije se ženio, nije imao djece, automatski, ali Nije imao ni djece. Živio sam, svoj život proveo u gomilanju imetka, zlatnici. Skupljao ih. To mu bio hobi. Kad je umirao, nema nikoga, nema žene, nema djece. Zlato ono postavio ko sebe, kome da ostavi? Pa je gledao ono zlato, kome da te ostavim? Pa kaže, e, vala, nećete nikoga ostaviti. Šta je uradio? Kaže se da je spored sebe donio ulje. Pa bi uzimao one zlatnike i ulje umakao i evo, da lakše sklizne niz I tako je i umro. Određenom dozom se i nadozirao, ali i ugušio se prilikom bacivanja. Vezao svoje srce za to. Njegove oči bile ispunjene dunjalkom. Pa se ljudi vežu za žene, pa se ljudi vežu za djecu, za, za, za. Nema šanse da takav čovjek bude smiren. Smiren će biti samo onaj koji svoje srce veže za Allaha i sluša Allaha upustva. Kome koliko prava dati? Allah je najpravedniji Kako treba poštovati babu i majku, propisao nam je. Kako treba poštovati ženu i djecu, propisao je li muža i ostalo. Sve u našoj vjeri definisano. I onaj ko se bude držao, toga biće sigurno smiran. Allah dželle vala je rekao: "Ellezina amenu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah." ala bi zikrillah tatma'innu al-qulub, oni koji vjeruju i čija se srca smiruju sa Allahovim spomenom. A zar se ičim drugim srce može smiriti osim sa Allahovim spomenom? Samo sa spominjanjem Allaha, vezanjem za Allaha subhanahu wa ta'ala srce se može smiriti. Onaj koji bude vezao svoje srce za nekoga drugog i u njegovom srcu bude njegovo srce bude ispunjeno ljubavi s nekim drugim ima Allaha subhanahu wa ta'ala to će neminovno prizivati na samrti. To će zasigurno prizivati na samrti. Zato dakle vjernik treba svoje srce da veže za Allaha subhanahu wa ta'ala što je god moguće više. Bili ste u ratu i vjerovatno ste i u sličnim situacijama prisutvali, ne samo u ratu, možda u saobraćanim udesima, da ste bili tu negdje blizu. Ljudi kada umiru, ako su nekoga posebno voljeli, a najčešće spominju majku, ljudi ka, ka, koji umiru, ako su nekoga u svome životu posebno voljeli, a svakako majka je tu, majku su dozivali. Dozivali su onoga koga posebno voljeli. Jer tada čovjek u tim trenucima, kao što rekao, i nesvjesno priziva, doziva. A šta će nam e, spomen nekoga drugog koristiti na samrti? Samo spomen Allaha subhanahu wa ta'ala koristi nam na samrti. Zato posebno, najviše trebamo voliti Allaha subhanahu wa ta'ala. Svoje srce vezati za njega. Zatim, razlikovanje čovjekove spoljašnjosti i unutrašnjosti razlikovanje čovjeka čovjekove spoljašnjosti i unutrašnjosti. E to je to. Ona je bio u džami, ona je učio Kur'an, ali nije izgradio svoju unutrašnjost. Poznato mi, ovdje spominjao sam hadis i zavređuje da se stalno spominje i da se stalno upozoravamo na njega, njegovu sadržinu. Doista Allah ne gleda u vaše izglede i vaša tijela, već gleda u vaša srca i vaša djela. Kako hadis bilirimo muslim. U istinu, Allah ne gleda u vaša tijela i vaše izglede, kakvi ste, lijepi, niste, široki, visoki, niski. Allah gleda u vaša srca i vaša djela. Kad nam neko hoće doći kući, spremimo kuću, pospremimo, zategnemo. Zašto? Zato što ljudi danas u svašto gledaju. Čim izađu od nas, pričaće kako su nam kuću zatekle, u čemu su nas zatekle. Pa se mi stidimo. A ne stidimo se to što Allah gleda u naše srce. Gledamo da sa svima uspostavimo dobre veze, da se lijepo obhodimo prema svakome, a u našem srcu nesklad, totalni. Onaj koji ne bude izgrađivao svoju unutrašnjost kao što izgrađuje svoju spoljašnost, neka očekuje lošu završicu. Pa dobro je poznato i često također napomnim hadis Ebu Horeire kod imamo muslima, trojica s kojima će potpaliti džahennemska vatra, razjariti, rasplamsati, ona je već zapaljena i on, džahennem već gori sam sebe izjeda i čeka prve stanovnike, prvi stanovnici su ovi. Onaj koji je dao svoj život, poginuo u borbi, kaže na Allahom putu, kasnije se obistilo, ne, već da se kaže kako junak. Onaj koji je podijelio sa svoj mjetak, govorio je da ga dijeli radi Allaha kako bi pomogao siromahe, ne, ispostavilo se da je to činio kako bi se reklo da je darežljivo. I treći koji je imao znanje, tražio šerijatsko znanje, znanje iz vjere i dijelio ga drugima, govorio da se poduči, da se otkloni neznanje od ljudi, da se proširi Allahova riječ, ispostavilo se da je to činio, da se kaže kako je učen. I oni će se prvi baciti u džehennem. Oni će se prvi baciti u džehennem. Zašto? Nisu odli računa, nisu bili iskreni, nisu odli računa o svome srcu. Zato, dakle, treba, trebamo voditi računa. Danas činjenica je da mnogi vode računa samo o svojoj spoljašnjosti. Samo o svojoj spoljašnjosti. Treba voti računa i o spoljašnosti. Ako od nas naša vjera traži da budemo takvi, trebamo biti takvi. Ali isto naša vjera od nas neizostavno traži da vodimo računa o svojom srcu. Da budemo iskreni. Da strahujemo od Allaha, da se nadamo Allahu, da volimo Allaha, da budemo zadovoljni Allahom. Sve su dakle djela srca. Sve su djela srca. Šta će nam eto? Pogledajte, ovo su najbolja djela da čovjek ima šarijetsko znanje, da ima i metka, da ga dijeli, pomaže siromahe, da dadne čak svoj život za Allahu vjeru, to su najbolja djela. Ali šta su im koristila? Nisu bili, nisu bili, jeli, iskreni. I dobro nam je poznat hadis. Inna rajula la ja'malu amala ahli l'đenne hatta ma yakunu bejnehu wa bejneha zira fa yasbiqu alihi l'kitab fa ja'malu bi amali ahli l'nar fa yadkhulha. Doista će čovjek činiti dijela stanovnika dženneta, sve dok između njega i dženneta ne bude koliko je lakat. Pa će ga preteći knjiga, ono što je zapisano u Levi Mahfuzu, kakav je, nesretnik, pa će početi činiti dijela stanovnika džehennama i ući u džehennam. Ovaj hadis ima drugi rivajt, kod imamo Buharije. Doista će čovjek činiti dijela stanovnika dženneta fima jebdu nas. Onako kako ljudi budu smatrali ljudima se pretvarati. Vohuva min ehlin nar. A on je od stanovnika vatre. Nije vodi račun svoje svojem srcu. Pretvarao se. Šta je munaficima koristio namaz i za najboljeg Allahovog groba? I za poslanika Muhammeda Ali Ništa. Čekaju ih najdublji slojevi džahennama. Zato što su bili munafici što nisu čistili svoje srce. Srce im bilo ispunjeno nevjerstvom. Zato dakle čovjek mora da vodi računa kako, kao što vodi računa o svojoj spoljašnjosti, mora da vodi računa o svojoj unutrašnjosti. Poznato nam je iz naših prethodnika, Selefu Saleha, Ashaba, koliko su oni bojali za sebe. A eto, kada čitate njihova dijela, šta su radili, a nema nas nigdje. Nema nas nigdje. Poznato vam je, Huzeyfi radi Allahu talan, da je Allahov poslanik alihi salacom, ha, povjerio imena munafika u Medini. Ko je sve munafik? Samo njemu. Zato se on zove čuvar tajne Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Kada je Allah obavijestio svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi salam u munafcima u Medini, jer su oni najgori. Humu la'du fahdorhum. Oni su zaista, zaista neprijatelji, zato i se dobro čuvajte. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala za munafike. I pogledajte, najviše ajeta govori o munaficima. U Kur'ani Kerimu tri su jeli, kategorije ljudi. Kažu komentatori, Allah najbolje zna zato što će biti najviše i zato što su najopasni. I zato treba doći najviše pojašnjenja da se oni razotkriju. Imao od mene dva predavanja, oko 60 osobina kroz Kur'an i kroz sunnet munafika. Potražite, podavno to, staro je predavanje. Kroz Kur'an i kroz hadis, oko 60, 65 osobina munafika, po čemu se prepoznaju. O tome mnogo Kur'an govori, jer su oni najopasniji, mora, moraju se znati. Pa je povjerio Huzeif, poznato vam da ga je Omer stalno presretao i govorio ima li mene među njima. Omer radijallahu ta'ala, drugi halifa, onaj kome je obećan džennet, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam za života obećao mu džennet. Čovjek od kojeg je šetan bježao na drugu stranu. Kada ide šetan, kako je došlo? Obavješteni smo u hadisma, šetan bježi na drugu stranu. Čovjek koga je objava Kur'an nekoliko puta potvrdila. On rekao, došao u Kur'anski ajet nakon toga isto što je ome rekao. Zar nije rekao Allahov poslanik alihi salatu sam da je za mene bilo ljudi nalik poslanicima vjerujući se to bio omer. Međutim, kaže, ima mene među njima dje. Huzefe, ima mene, sam ja od munafika. Je li mene spomenuo poslanik sasvim? Abdurrahman ibn Auf, također jedan od one deseterice koji su obradovani džernetom. Došao kod majke vjernika Umu Seleme, radi Allahu ane, da se posavjetuje, mori ga nešto, brine Koliko mi tražimo savjeta, idemo i pitamo. Kaže, šta je sinko? Umu Selema, supruga Allahov poslanika, ali nakon smrti poslanik Alehi Salocam, došao je kod Umuselemi. Kaže, majko vjernika, ja sam najmućniji Kurešija. Ja od svih Kurešija imam najviše imetka. Bojim se za sebe. Bojim se da me moj imetak ne uništi. Kaže, dijeli. Dijeli, jer sam u istinu čula Allahovog poslanika, alaihi salatu sam, da je rekao, Biće će mojih ashaba koji me neće vidjeti nakon što ih napustim. Kako to? Znači, neće umrijeti u islamu. Umrijeće kao nevjernici. Jer sutra na sudnjem danu nevjernici neće vidjeti niti Allaha, niti Allaha poslanika alihi salusa. To će biti najveća kazna za njih. Neće vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Nikako. Dok će vjernici vidjeti. I to je najveća počast za vjernike. Najveća nagrada. Kaže, doista od mojih ashaba, bit će onih koji me neće vidjeti nakon što ih ostavi, nakon što umre, odim od njih. Pa Abdurrahman ibn Auf izašao sa upra strane. Sreo Omera, kaže Omeru, Omer odma ide do mu seleme, kaže, jesam ja od njih. To ti nije spomenuo mene poslanika, ali da ja nisam u ti ashab. Koliko se mi bojimo za sebe? Ebu Hurera radi Allahu talan utjecao se Allahu od nifaka, od licemjerstva, pa ga čuli. Kažu, zar ti ashab, čuvar sunneta Allahovog poslanika, alaihissalam, ti se bojiš licemjerstva? Kaže, teško li se vama, sve dok je šeitan živ, čovjek ne smije za sebe da bude siguran. Sve dok je šeitan živ, čovjek za sebe ne smije da bude siguran. Abdurrahman ibn Abi Leila iz generacije Tabina kaže, zapamtio sam 30 ashaba, sve jedan od njih se bojali ni faka, licemjerstva. E, zato je došlo u hadisu da je to pretvaranje rija, ha, skrivenije. Tako čovjeku prilazi lahko i skriveno da je to poput crnog mrava na crnoj stijeni u crnoj noći. Tako neprimjetno. Čovjek obavlja neki ibadet pa ga uljepša radi nekoga drugog i završi taj ibadet radi nekoga drugog i ništa nima od tog ibadeta. Zato dakle treba voti računa u svojoj unutrašnjosti dobro. Zatim ljubav prema grijehu, ustrajavanje u grijehu, ljubav prema grijehu, onaj koji bude nešto posebno volio na dunjanku, to neminovno mora spominjati na samrt. Kaže šejh Sidik Hasan Han u svom djelu Jakadatu Lili Tibar, dugotrajna ljubav prema grijehu neizostavno povlači spomen dotičnog grijeha na samrti. Javljanje želje za tim grijehom na samrti, okretanje duše ka tom grijehu, pa ukoliko ispusti dušu u takvom stanju, nema sumnje da će imati lošu završnju. I bilo je ljudi, kada mu kažeš, reći la ilaha illallah, kaže ne koristite mene riječi. Daj da ja onaj svoj grijeh učinim još jedan put. Daj da iskoristi maksimalno svoj život. Bilo je ljudi, pustiš mu Kur'an, on kaže gaz Kur'an, pusti mi tu i tu pjesmu u kojoj je provodio svoj život. I slično. Isto tako, tako dakle, ustrajavanje u grijesima. Ukoliko je čovjek ustrajavao u grijesima, to je također jedan od pokazatelja da je volio grijesima. Onaj koji voli grije, teško ga se može kotarisati. Stalno, jeli, ustrajava u njemu. Duge nade, duge nade, zasigurno, jedan je od razloga loše završice. Onaj koji se nada da će živjeti i živjeti na dunjalku i graditi i graditi, i skupljati, smrt ga pretekne nespremnog za njim. U tim njegovim dugim nadama upravo ljudi se nadaju da će živjeti kako bi što više na dunjalku zaradili. Pa je dakle ova smrt pretekne u njihovim nadama. Zato nam je Allah, poslanik Alihi Salatom, govorio da što je god moguće više dobrih dijela učinimo danas, a ne ostavljamo za sutra. Govorio nam je, je tako, budite na Dunjaluku poput stranaca ili putnika prolaznika. Uzmi od Dunjalka koliko ti treba. Nemoj da se obezbjeđuješ, misliš da će živjeti i živjeti. Uzmi koliko ti treba. Mi mnogi gledamo deset godina unaprijed komšije nam za noć je gladne. A poslanik Alehi sa locom kaže ne vjeruje u mene onaj koji za noć je sit, a pored njega njegov komšija zna da je za noć je ogladan. Ne vjeruje u mene. Opasan hadis. Ne vjeruje u mene onaj koji za noć je sit, a zna da je njegov komšija za noć je ogladan. pa nam je rekao živite na dunjalku poput stranaca kada dođeš u neko mjesto nije tvoje mjesto ništa ti se ne mili ne znaš kome da bi se obratio uzmeš ono što ti treba ideš dalje ili putnik prolaznik prolaziš sebe bi spominjao primjer mene i moga dunjalka govorio bi Allahu poslanika alihi salacom primjer mene na dunjalku je poput putnika koji putuje pa svrati malo u hladovinu odmori se i ide dalje ja putujem ka ahiretu i sratim na dunjalog što mi treba, idem dalje. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu bi govorio, kada osvaneš, nemoj očekiva da ćeš omrknuti. A kada omrkneš, ako i omrkneš, nemoj očekiva da ćeš osvan. Dok si zdrav, radi za svoju bolest. Dok si živ, radi za svoju smrt. Ali ja radijallahu talam bi govorio, ono čega se najviše bojim za vas, jesu duge nade i slijedjenje strasti ono čega se najviše bojim po vas jeste sljeđenje strasti i duge nade. Sljeđenje strasti, kaže, odvraća od istine. Istina i strasti su dvije krajnosti. Kur'an i sunnet na jednoj strani hak, na drugoj strani sljeđenje strasti. A duge nade, kaže, bacaju ahiret u zaborav. Onaj ko se nada da će živjeti i živjeti na duljavku, ne razmišlja o ahiretu zasigurno <clears throat> samoubistvo jedan je od razloga loše založnice. Samoubistvo. Dakle, ima ljudi koji bivaju iskušani teškom bolešću, patnjama u toj bolesti, pa bivaju zadovoljni Allahom odredbom, strpljivi Allah i nagradi za to. Ali ima i ljudi koji se žale na Allahu odredbu, žale se na tu patnju, nastoje po svaku cijenu da se riješe te patnje, pa makar makar i da se ubiju. Ako počine tako, nema sumnje da im je loša završca i na dunjalku i na ahiretu. I na dunjalku i na ahiretu. Pa je došlo u hadisu, ili tako vjerodostojnom, ko se ubije nečim, time će se ubijati na sudnjem danu, neprestano. Na drugom svijetu. Ko se nečim ubije na dunjalku, time će se na drugom svijetu, na kijametu, na ahiretu ubijati stalno. Također se spominje u hadisu, Allahov poslanik alihi salatu wasalam spominjao je slučaj čovjeka iz prethodnijih generacija. Kako je bio ranjen, pa su ga snašle teške boli, muke, pa je uzeo i ubio se. Allah subhanahu wa ta'ala tada objavio, rekao, Abdi ba dereni, pretekao me moj rob. Ja sam bio propisao smrt za nekoliko trenutaka. Da umre, kao moj pokoran rob, pa me pretekao. Fajaltu faharamtu alayhi al-jannah. Pa sam džennet učinio strogo zabranjeno. Moj rob me pretekao o tome. Ja sam mu bio propisao za kratko vrijeme da će umriti, ali on nije mogao da bude strpljiv. Pa se ubio. Pa sam mu džennet učinio strogo zabranjen. Zasigurno loše društvo. Loše društvo razlog je loše završce mnogih ljudi Dobro nam je poznato, okrenimo se malo i oko sebe, možemo vidjeti koliko je bilo ljudi koji se držali vjere, pa su zbog lošeg društva popustili u vjeri. Pa ima i onih koji su ostali skroz vjeru, kojih više nema na namazu nikako, koji se ismijavaju s vjerom, koji žale što su ono vrijeme dok su bili u vjeri proveli ga u vjeri. Žale za lošim društvom. Žale za tim vremenom koje su proveli, jeli, što su jeli, proveli dok su bili vjernici. Žale za tim. Zasigurno, dakle, loše društvo. Zato nam je rečeno, podučeno, čovjek je na vjeri svoga prijatelja, zato neka svako od vas gleda s kim se druži. Al mar'u ala dini halilihi fel jandura ahadu kumenim halil. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, zato neka svako od vas dobro gleda s kim se druži. Čovjek s onim s kim se često druži prima njegovu vjeru, prima njegove običaje, prima njegovo ponašanje, njegove sklonosti poprima, pogotovo ako je slaba ličnost. Onda od društva koje je iznad njega poprimit će sve. Jel? Zato se kaže, jeli, sahib, na arapskom jeziku za druga se kaže sahib, ashab, sahib, jeli, drugovi poslanika, ali sam sam ashab, ashab, ashabul dženne, ashabul nar, jeli, drugovi dženneta, drugovi džahnema, stanovnici, ha, sahib. A isto slična riječ ima sahib. Ovamo, kod druga je sod, a kod uh, ove druge riječi je sin. A sin, sahib, znači onaj koji te vuče. Pa sahib je sahib. Drugi onaj koji te vuče. Pa izaberi druga koji će te vući ka Allahom zadovoljstvu. A ne koji će te vući ka srđbi Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I zasigurno je li neustrajavanje u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Neustrajavanje u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ljudi obavljaju namaz, obavljaju određenje i badete, dođu do jednog stepena i kažu dosta. Idem ja u penziju, ja sam svoje odradio. Ne. Dakle, Allaha subhanahu wa ta'ala treba obožavati do zadnjeg trenutka. Al-a'malu bil-havatim. Ha? Dijela se vrednuju po završnici. To što si bio prije deset godina na namazu, sad nisi, to nema, neš od toga imati nikakve koristi. Dijela se vrednuju po završci. I svakako, jeli, za postavljanje teube. Allah subhanahu wa ta'la sve nas poziva. Makako neko od nas mislio da je jakog imana, velikog imana, da ima kod sebe dobri dijela, trebamo se kajati Allahu subhanahu wa ta'la stalno. Stalno. Ja juha alladina amenu, otubu ilallahi džamijan, ejuha almu'minun, la'alakum tuflihun. 31. majicu sura Nuh. I svi se Allahu pokajete vjernici da bi vam se milost ukazala. Svi. Kažu islamski učenjaci, najbolji bliso vojnik. Najbolji bliso vojnik jeste selfe. Sutraću. Sutraću. Sutraću. Odgađanje. S takvim vojnikom šeitan i blis najbolje odrađuje ljude. Koji odgađaju. Dakle, ovo su otprilike neki razlozi loše završnice. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva i ovih razloga i na kraju loše završnice, da nam podari dobru završnicu, da bude zadovoljan s nama i na Dunjalku i sutra na Ahiretu. wa Allah, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaha ilaha